в одного багача та був наймит. Такий уже моторний та на всі руки майстер, на що очима гляне, та й руками зробить. І був у того багача синок, та такий дотепа, як ота колода серед двору. От він і пристав якось до наймита, наче реп'як до сорочки. Навчи мене сопілку робити. Бачить наймит, що не відшепиться біди, та й каже Добре, навчу. Лише гляди, не навчися, вуха обіру. От почав наймит вчити багацького дурника. Розказував, показував, аж заморився. А той стоїть, мов бовдур, і тільки очима лупає. Я б, каже наймець, скоріше клишоного корову танцювати навчив. Почув це хазяїн. Брешеш, говорить, корову не навчиш. Їй Богу навчив би, каже наймет. В попереднього хазяїна я цапа на дяка вивчив. Нині співає в архієрейському хорі. Чи ба? дивується багач. Ну, мені сводяка не треба, а от свій суддя пригодився б. Я б тоді всякий процес виграв. Чи не вивчив би ти бичка третячка на суддю? Бачить наймит, що в багача теж не всі клепки в голові, та й каже Чому б ні? Тільки при одній умові. Віддаси мені бичка на три роки в науку. От багач і віддав. Взяв наймит бичка за налигач та й погнав додому. Нащо він мені здався, замислився наймит. І так нічим годувати. Краще на торг поведу. Продав наймит бичка третячка, купив собі добрі чоботи, нову свитку, пояс шовковий та ще й три мішки борошна живе собі живе і вус не дме. Аж ось і рік минув. Пішов наймит до хазяїна. Зрадів той і питає, а що ж там парубчий мій бичок поробляє? Еге, відповідає наймит, він уже собі не простий бичок, а паніч бичок. У місті з великими панами водиться делікатних панянок у ручку цілує. Лише, зітхає наймит, одна біда, стривожився багач. Чи не захворів, боронь Боже, питає. Та ні, каже наймит. Але ж не буде панич бичок між панством голими ратицями світити. Тож кланяється він тобі, хазяїне, в ноги і грошей на обув і на одежину просить. Зітхнув тяжко багачисько, почухав потилицю, але грошей таки дав. Вернувся наймит з грішми додому і далі живе собі живе і вус не дме. Аж ось і другий рік минає, іде наймит знову до багача. Той ще більше зрадів, питає, як там панич мій бичок живе, поживає? Еге, каже наймит, він вже не панич бичок, а пан бик вельможний. А, а про мене ще не забув, згадує, допитується багач. Де там не згадує, сміється наймит. Оце вчора кличе мене до себе в покої. Та як затупотить ногами, доки кричить хазяїни годуватиме сіном. Я хочу пампушок, ковбаси й пива. Іди, каже, мерщій до нього, нехай дає грошей. Скривився багач, але грошей знову дав. Коли це і третій рік минув. Не витримав багач прибіг сам до наймита. Ану, веди мене мерщій до мовчаного бичка. Бачить наймит, що прийшло до крутого. Та й каже. Гаразд, іди, іди, говорить хазяїне до міста. Там біля ратуші стоїть високий дім. От у цьому домі і живе тепер пан суддя бик. А в цьому місці, та ще в цьому самому будинку, справді жив суддя на прізвище Бик. От другого дня ще ні світ, ні зоря багач почимчикував до міста. Дивиться, стоїть коло ратуші високий дім, а біля нього народу, мов на ярмарку. Тут пан суддя бик питає в людей. Еге ж тут, відповідають ті. Але пан тепер нікого до себе не впускає. Обідає якраз. Ого, а мене впустить. протиснувся багач між людьми і жваво метнувся в покої. Бачить, сидить біля столу суддя. Та такий гладкий, наче кабан на заріз відгодований. Сидить ото і вареники уплітає. Тобі, хлопче, чого? гаркнув суддя. Хе-хе, усміхається солоденько багач. Бачу, не впізнаєш мене, бийцю. Та я ж тебе ще недавно сінцем годував та з відра в стайні напував. Забув, га? Зиркнув панок на багача і очі витріщив, як на дурного а далі як крикне Марш мені з очей хами. Ну ну, не брикайся, бицю, говорить багач, бо зо мною сам знаєш жарти короткі. Візьму на воловід і знову до жолобу прив'яжу. Суддя позеленів, як жаба, а далі як затупотить ногами, як зареве каравул. Збіглися слуги з'явилися, наче з-під землі, два жандарми. Зв'яжіться божевільно, гукає суддя. Запакуйте хама псякрев на три тижні до арешту за образу гонору. Коли врешті багач повернувся додому, люди й питають Ну, а як приймав тебе твій вчений бичок? А щоб він був маленьким здох сплюнув сердито багач. Годуй його, вчи його, а бик биком і здохне. Я йому бицю, бицю, а він мене в потилицю.